Hristos vaskrse! O braću i sestre, nahrani smo se od nebeske trpeze, nahrani smo se samim telom i krvlju Hrista i Boga našeg, onoga koji nas je stvorio i sav svet ovaj darovao na upotrebu upravo nama. Primi smo ga u sebe i posta smo jedno s njim i da nosimo blagodarno taj veliki dar Boži koji nam je dat da nesmestivi Bog da se smesti u naše malo i ograničeno biće i da nas učini i nas neograničenim i besmrtnim i da tako gredimo ka Hristovom vaskrsenju još i ove nedelje koju je crkva nazvala gluvna jer je to jedno zatišje pred one velike dane koji se imaju zbiti u strasnoj sedmici, a ove nedelje ćemo služiti svetu pređe osvećenu liturgiju i pričestiti se istim onim telom, istom krvlju kojim smo se i danas pričestili u sredu u 15 časova i u petak u 8 časova. Onda u subotu već Lazareva subota jer već se gospod evo i ovih dana priprema da pođe u Jerusalim na stradanje, a pre toga kod svog druga Lazara da ga vaskrsne iz mrtvih i tim čudom pokaže sebe kao istinitog Boga. Međutim, onima kojima su oči bile zatvorene, ni to nije bilo dovoljno i samo par dana nakon toga su vikali raspni ga, raspni. Ali da mi ne vičemo tako, nego da raspnemo svoje strasti, svoje grehe, a da primimo gospoda u naš Jerusalim, u naše srce i da tako čitav život i čitavu večnost budemo u njegovoj bezmernoj ljubavi i radosti i da ostanemo dole sa obom, da se poslužimo, da se i dalje sabiramo i radujemo kroz crkvu, kroz istinu i kroz Božju ljubav. Amin. Slava ti Bože, slava ti Bože, slava ti Bože.